Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. sentanfe, Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Amigas de todos, non importa nin a edade, deixemos nas nosas vidas desde xa entrar a sororidade. Benvidas ao Sapo Conchoso matutino da Radio Calimera E ben, hoxe comenzamos o programa viaxando hasta las terras de Iria Porque, bueno, a verdade é que ás veces as causalidades, as casualidades non, non sabemos ben, ben por qué eh, Este é un tema co, con el que comenzamos o programa que, que se anomena sororidade É un tema que, que levábamos un tempo querendo poñer no, no programa E Eh, bueno, pues eh, un tema que fala de eso, ¿no? de, la capacidad de, apoyar, de, de de, las mujeres eh, y un tema que, curiosamente no, no principio no, no sabíamos, pero bueno, que una, parte de la, gente que graba este tema es de Roy y es de Royce y precisamente a nuestra primera convidada de hoxe, a la que si todo va y ven ya nos estará escoitando, pois ela tamén es veciña de allí, ela es, es moi nova, pero ya en, en, bueno, acaba de, de lanzar o, o seu primer libro eh, próximo e vindeiro 18 de maio en Padrón o, o presenta, ela es María Aboy Oubel e o libro es Eutimia. Eh, moi bo día, María. Hola, moi bons días, que tal? Pues muy bien, la verdad es que, bueno, interesadas aquí un poco porque vamos a confesarlo, es decir, sí que sí que tenemos el libro entre las manos, pero no entre las manos, pero no hemos no hemos rematado todavía, estamos aproximadamente le vamos una un tercio de la obra, pero pero bueno, o sea que a nos por lo menos interés no, nos está despertando, también vamos a confesarte que un poco de inquietud, eh, pero bueno, suponemos que que de algo de todo eso Pero vamos a comenzar, como se suele decir, a, a, eh, a casa por, por, por, el teito, ¿no? de decir, eh, uh -huh. o, o, primero, no ¿quién es o quién no es María Aboy Oubel? Pois María Aboy Oubel é unha rapaza que desde que era pequeniña quixo escribir o seu primeiro libro, era como un soño a cumprir, un soño a batir, e a pesar de que, bueno, pois despois me dediquei a, ao estudo da psicología, tanto nas súas ramas eh, clínica como, como social, eh, era un soño que nunca apartei de todo, era un soño que tenía claro que debía cumprir e eh, que, e eh, que se iba a facer sí ou sí, eh, da maneira que pois, xa mm, eh, editada, o sea, publicada por editorial, se xa autoeditada, pero era un soño que quería cumprir. E aquí estamos a día de hoxe. E un pouco, aínda que non no es exactamente na casa, pero si, si moi preto, su, supoñemos que, que presentar aí en padrón este, este vindeiro Mércores teñe que ser una, una, un acto moi, moi especial para ti. Pois sí, a verdade é que é un acto a par especial e, eh, eh, nervioso, non? Porque <laughs> <laughs> eh, pois iso, eh, falar en público é algo que a min es, estou traballando moito, que, que, que sempre me costou un pouco, pero sí que é certo que en canto empezo a falar despois xa non teño tanto problema, pero pero creo que é máis emotivo que, que nervioso neste caso, como ben diste, porque era algo que estaba desechando desde pequena, ter a miña propia firma de libros, eh, poder comunicar, transmitir ideas á xente, valores que eu considero importantes na sociedade, e creo que esta é unha oportunidade maravillosa para iso. Poñemos, eh, hemos visto na, nas redes sociais, no? decir, como, como xa, xa, xa tens o, o, o book trailer, no? Esta, esta cousa que ahora é moi sí. normal e que Pero uh -huh. supoñemos que en momento ese que tamén <laughs> hai un vídeo aí, non, de pero que que o libro está realmente nas túas mans, non? É dicir, esa copia impresa que, wow, non sei, que, que teña que ser un momento único, non? Uh -huh. Sí, o momento máis especial da, da miña vida, e senón o máis especial, un dos máis especiais. Eu recordo que o dicía nunha entrevista tamén que que me, que me fixo un periódico que eu eh, Mm, al, al, cando saquei o libro, pois a maioría do meu entorno dicíanme, bueno, pois promociona o ben, esta maneira de rentabilizalo, hai que estar moi atentos, estrategias de marketing, non sei que, <laughs> pero a mí o que máis me importaba era eso, que me chegara o libro de unha vez, poder tocar o papel, telo nas mans, ver o meu nome na portada, era o que máis ilusión me facía no mundo. E para a xente que, que nos escoita, é dicir, define no si hay ainda que consideramos que eso siempre es muy complejo ¿no? describir <laughs> brevemente una una obra, pero bueno, eh, que, por dónde podemos situar eh, Eutima, por dónde podemos situar mm, valga la redundancia la historia de historia, o sea, no Sí. Eh, pois mira, a historia de Historia eh, podemos ubicala, eh, eu cando me imaginaba o libro imaginábame algún lugar eh, do interior de España, como, como de Castilla ou algo así, pero sí que é certo que, que yo comentaba tamén ao meu entorno porque lle sorprendían, por exemplo, os nomes que utilizo no libro para os personaxes, para os povos, eh, sí que é certo que eu eh, son como unha persoa moi intuitiva, entón eu o que me ven á cabeza nese momento o poño no libro. Non é algo que este estrictamente premeditado ou excesivamente pensado, é todo o contrario. Eu creo que o, o que ven nese momento que se chama inspiración, non? É o, o, o que debería acabar plasmando. Non, non que haxe un traballo de regularización ou de estandarización por detrás que, que estaría como todo como moito máis pensado. non? Eu son moito máis intuitiva, moito máis pasional nese, nese sentido. Deixome levar polo que a miña cabeza eh, quere nese momento que aínda que esta pregunta a veces sempre nos, nos parece moi demasiado evidente, ¿no? pero escoitándote, despois lendo un pouco de lo que hemos lido, Historia tamén teñe un pouco de, de ti, ou moito sí. de ti bastante de min. Todos os personaxes teñen moito do meu entorno, tanto en base a descripcións físicas como en base a descripcións psicolóxicas. Para min é moi importante ese aspecto, pero é inevitable tamén, como che comentaba anteriormente, pero en concreto que historia sí ten unha parte moi importante de min. Unha parte que non podo descifrar porque desvelaría o final do libro, sí, pero sí. <laughs> pero unha parte moi moi importante sí. Eh... En base a, a, a, ao que acababa de comentar, sobre todo, que, que é unha persoa superpasional, eh, moi, moi deixada levar polas emocións, amante da arte, entonces esa parte de que historia sí que son moi eu. A pesar de que despois ten a súa propia independencia e autonomía como personaxe, o seu dereito a vivir tamén a historia desde a súa propia perspectiva eutimia es ese momento, ¿no? Dicen de, de dentro de, de, o lenguaxe psiquiátrico, ¿no? De, de esa uh -huh. fase de normalidad que se sitúa entre os episodios de, de manía o depresión en, en pacientes uh -huh. con, con trastorno bipolar. Como ti dís, no, a lo largo do, do, do la obra eh, aparecen, pues eso, ¿no? Mo, moito un lenguaxe a, a, as veces que, que, que non sei como explicarlo, costa, ¿no? Es decir, pero pero que tamén de certo modo eh, pensamos que, que es, es, algo que, que está, está feito a, a, así porque ti querías facelo así. Sí, así é. Eu eh, considero que, bueno, é unha opinión moi particular e moi miña, pero considero que o panorama narrativo debería ser reformado en canto ao linguaxe utilizado. Eh, eu creo que se coida moi pouquiño os recursos estilísticos a hora de escribir, creo que é algo que se asocia como máis ca poesía, ¿no? Uh -huh. eh, a narrativa é igualmente de importante a hora de, de, de coidar ese estilo. Eh, eu sí que é certo que utilizo un, utilizo un linguaxe como máis complexo, máis máis metafórico, non? máis poético, pero pero ao fin e ao cabo sí que é certo que a maioría das persoas do meu entorno me dixeron pensábamos que iba a ser máis difícil de entender e non, o sea, que se sobreentende perfectamente, sabes? Eh, pero eso ven pois dese desexo meu de, de, de transmitir arte mentres escribo, non simplemente escribir por contar historias ou por escribir en sí mismo. A obra teñe por lo que le llevamos lido y por algunas cosas que te hemos también eh, eh, lido a ti en, alguna entrevista, ¿no? Es decir, de, de, tiene esa parte que evidentemente puede considerarse, ¿no? Una, una novela, lo que se suele decir eh, negra, oscura, ¿no? Es decir, una, novela de este género, pero de una novela que también en cierto modo fai, como ti acabas de decir, ¿no? Te, fai nos pensar, una novela donde o tema de, de, o estigma, en este caso de de las personas ¿no? con, alguna, algún problema, alguna enfermedad en salud mental, ¿no? decir, de donde también está presente la violencia de, de género, ¿no? es decir, de... Wow, suponemos que a la, hora de plantear una, una, obra así, para, para ti también, suponemos que, res, porque a, la larga, inda que una novela, me refiero que no, no es una novela de, de 100 páginas, pero tampoco hay una obra súper eh, inmensa, ¿no? Es decir, complicado sintetizar todo o no. Pois mira, sí, agradezoche moito esa pregunta porque é unha pregunta que, que implica un traballo por detrás, non? E agradezoche moito que me fagas. Sí que é certo que, que eu quería transmitir, pásame moitas veces que cando me poño a pensar nunha idea para un novo libro, para unha nova novela, é como que quero transmitir demasiado á vez. Uh Entonces, sí que foi difícil, complexo, unha tarefa de complexa sintetizar todo isto, pero sí que é certo que o disfrutei como como como como nadie, vamos, como unha rapaza pequena, <laughs> eh, que ao final pois non hubo problema para enlazar todos os valores que eu quería transmitir, eh, están eh, perfectamente conectados todos no libro, considero que así, tanto o tema da desestigmatización da saúde mental, como o tema da violencia de xénero e eh, tamén a intersección entre variables eh, sociales, non de marxinación, é dicir, ese momento no que confluen factores mm, de marxinación social nunha mesma persoa É dicir, eh, unha, unha, por exemplo, non unha muller que sexa negra ao mesmo tempo e que pertenza a unha clase socioeconómica baixa, porque seguimos vivindo nunha sociedade de clases. Eh, entonces, mm, ese factor de maior vulnerabilidade resultante da confluencia nunha mesma persoa de, de varios factores de marginación era algo que quería transmitir tamén porque normalmente é como que os movimentos eh, progresistas se levan a cabo de maneira independente, non de maneira aislada. Sí. E moitas veces implica a combinación de varias cousas, non só unha única loita. Sí, eso é unha, unha, unha escoitándote é verdade, podemos coincidir en eso de que, de que non é algo único e aislado, aínda que a veces moitas veces o o propio sistema, o propio día a día pa parece que nos quera imponer un pouco iso, non? De Exacto este 18 tenes aí esa presentación para a xente uh -huh. que nos está escoitando nos estamos aquí en Compostela, pero isto é es unha cosa que se oye online, así que se oye en moitos en moitos lugares, no decir, ya ainda que se, se escoita aquí en Compostela, nos ya te uh -huh. anticipamos que vamos a intentar estar ali en esta en esta presentación, pero animamos tamén a la xente a que a que se aprope, uh -huh. no? Porque é unha forma tamén de de ver eh, a presentación, de conseguir el libro, de, de tener a, a tua, a tua firma, pero para esa xente que nos escoita, nos podes uh -huh. dar aí un, un anticipo de, do, do que é este Eutimia? Sí, por suposto. Eh, vamos a ler un fragmentiño pequeno claro. eh, que, que, mm, bueno, deixa mm, ao aire unha, das características máis importantes de historia da nosa protagonista, que, que é unha persoa que, sorprendentemente, ou por algún motivo... Eh, oculto que se descubre al final del libro, esa, trama de intriga, necesita tocar a pel das para, calmar a sus emociones negativas. E a ler para, ver qué opinades también un poco Si en algún momento le había incomodado mi presencia, no lo manifestó hasta que súbitamente me encontré a su lado en el asiento. Me miró con una mezcla nada desafortunada de impaciencia y desconfianza, pero ni la urgencia de la primera ni el resquemor de la segunda me hicieron perecer en mi obstinado objetivo. Casi sin darme cuenta, aunque con plena conciencia de mis actos, erguí la mano para acariciar su piel allá donde sus plateados cabellos se abrían al descubrimiento. Este dos fragmentos, dos, anacos que vos decía. Eh, nada, espero que, que a se anime a descubrir qué su historia tiene esta necesidad de, de tocar a, a, a pel da para, para calmarse, para sentirse bien consigo misma. De, decir que a, que a obra para la gente que, que nos escucha desde aquí de Compostela se puede atopar en, en, Follas Novas, en la librería de Follas Novas de, de aquí Compostela, que también en, bueno, entrando en tu perfil se puede acceder a, Iberia Ediciones, que es la, editora del libro y donde se puede comprar, que en la presentación también se puede evidentemente eh, mercar la, obra, que también en algunas librerías de, padrón se puede atopar. Eh, ¿Cómo fue? comentabas al principio, ¿no? Desde que ti tenías claro que querías sacar adiante este esta obra, este libro, pero ¿cómo fue eso de, a, topar una editorial o supongo que en un momento dado también pensaste en la autoedición, ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues mira, eh, siempre lo digo porque algo que que eu tamén teño moito, non? Que teño unha visión como moi pesimista sempre da, da vida, <laughs> entonces eh, eu xusto a semana anterior estaba dando un paseo polo, polo monte con miña nai, con, con meu can, e decía a miña nai, recordo perfectamente como lle decía, nunca vou a conseguir ser escritora, ao día seguinte deixei de lamentarme, deixei de autocompadecerme, enviei a miña obra a dúas editoriales eh, que estaban casualmente solicitando manuscritos, e, e contestou, contestoume a primeira e díxeme que o iban a, a ler en canto o leeran pois que tería unha noticia Uh -huh. E eu xa con que me contestaran ese correo recordo unha ledicia, vamos, <laughs> inconmensurable, porque claro, que, que te, sempre vendo tutoriales de como presentar correos ás editoriales para que se fagan máis caso e todo iso, vio como algo moi complicado, sabes? A xente plantea en, en internet como que algo prácticamente imposible que che contesten siquiera a solicitude, xa non te digo ao, ao contido da obra. Entón foi unha sorpresa moi, moi, moi agradable o día no que leín o correo eh, conforme me decían que se iba a publicar a obra. Que tamén é certo que meses despois me contestou a outra editorial e tamén me mm, parecía que a querían coller, pero claro, xa estaba xa estaba o acordo asinado con esta, entonces eh, foi con esta pola que me decantei finalmente. Estou super contenta porque que confiaran en min eh, desta maneira, que sigan confiando non só en min, senón en tamén outros escritores novos e novas, uh -huh. que den esa confianza, esa oportunidade, pareceme algo pois super bonito. Sí, porque supoñemos tamén que, que a, a larga que sexa unha, unha, unha editorial a nivel eh, eh nacional, pois pues a la hora de da distribución, este tipo de cousas que parece que es eso, ¿no? que es esas de las tantas cousas que, que non, non, non se fala moito cando falamos do, do chevar adiante un libro, ¿no? pois pues tamén é importante, uh -huh. ¿no? porque porque moitas veces eso, ¿no? esa frase típica de cantas grandes obras eh, se han quedado en, en, en caixóns, ¿no? De, de, Exacto. De, un pouco no, sí que xa te digo, eh, non non <laughs> sempre non pasa isto, porque eu moitas veces hemos eh, entrevistado a, a, a escritoras, a escritores eh, uh -huh. eh, últimamente, verdade que que temos aí non non non sabemos por qué, pero que que tenden moito a a situarse en estas novelas, ¿no? Desde la novela negra, tal, de, nos, eh, somos muy, muy aficionados, pero cada vez estamos siendo más y la verdad es que que con, Eutima estamos ahí, ya te digo, compramos o, o, sábado eh, eh, bueno, la verdad que muy, bueno, de momento no es eso, que nos, atrapa, así que, aconsejar a la gente a que, a que a que se acerque a obra, pero sí que queríamos una parte, comentabas al principio, ¿no? Que, que, que bueno, que esto de la escritura veñe, de, muy pequeña, de, muy nada, de muy nova, pero que, en un momento dado eh, decides estudiar eh, psicología, una parte de, que pensamos que evidentemente también se ve reflejada en la, obra. Eh, si no tenemos mal entendido, lendo a unha entrevista precisamente no, no, na voz de Galicia, vamos a decirlo, porque non eh, uh -huh. pues eso que comenta, ¿no? ¿no? Que, que ti eres de Rois, pero que traballas en un, en un centro de atención temprana en, en Bertamirás, esa parte de, uh -huh. de a educación, de a esa emoción es dicir, eh, de a que se fala moito, de verdade hai unha posta real por, por esa eh, educación, eh, María? Sí, eh, eu pola, pola miña parte considero que, que debería haber no sistema educativo xa empezando dende pequenos unha unha asignatura, alguén que imparta eh, educación en valores, eh, inteligencia emocional, como xestionar emocións, eh, é algo que é primordial na sociedade na que vivimos, non? Eh, a día de hoxe que adulto, xa non falo dos adolescentes, porque é unha época moi convulsa a nivel hormonal e a nivel psicolóxico, pero que, que adulto sabe xestionar as súas emocións, non? Que adulto sabe xestionar a tolerar a frustración, a incertidume, eh, o resultado de todo isto son as consecuencias que estamos vendo eh, na sociedade, non? O, o incremento impresionante dos trastornos de, de ansiedade no, no, desde principios de, do século XXI. Todo iso ten, eh, é unha repercusión que ten unha cara por detrás, non? Que ten un, unha causa uh, oculta. O nivel de, de vida que levamos, o estrés diario, eh, todo iso ten unha repercusión, por suposto, a nivel psicolóxico era un pouco por iso, ¿no? porque porque ti te traballas con la a, a xente máis máis nova, non, novísima, ¿no? Uh -huh. Decir, supoñemos que que porque destas cousas hai hai moitos, pues eso, ¿no? ao tema educativo que que nos que chegamos tarde, pero que supoñemos que neste tema especialmente canto antes se se comece me, mellor. Sí, por suposto. Esa, esa debería ser a, a idea para construir un mundo máis máis saludable a nivel a nivel mental, non a nivel psicolóxico. Eh, esta eh, eh, eh, o a obra también a, palabra en sí es una palabra, bueno, que, que, ya de por sí, más allá de, de, que sea ese momento de, normalidad de, las personas que sufren un, o padecen un trastorno bipolar, ¿no? Es decir, pero de un momento de, que, debería estar muy extendido, ¿no? Un momento de, de disposición del alma, un momento de, humor, que evidentemente no tampoco a imposición de, alegría, tampoco creo creemos que sea, sea o camino, ¿no? Pero pero qué ven, ¿no? Tener esos momentos de, estar ven, nunca me, llordito. sí. Eutimia, eh, acabas de decir a palabra clave, non é unha imposición de, de, de positividade, ni moito menos. É precisamente ese momento de, eh, de estado de ánimo normal donde aceptas, donde faz o traballo de, de realizar un aprendizaxe positivo e aceptar as emocións negativas como parte tamén das positivas. Ese momento no que as persoas eh, deixan de, de impoñerse a presión de ter que ser felices e aceptar que a felicidade é, eh, pois é unha efímera viandante, non? Algo que, que, que depende do noso, do noso estado subjetivo de, de, de ánimo e non de, da realidade que se nos imponden de fora. Entón, eh, o término máis que referirse neste caso a un trastorno bipolar en concreto, no? Uh -huh. eh, é un término como máis que se utiliza no meu libro como máis xenérico, máis como ese estado de normalidade, de, de, de normalidade do, da, do ánimo, me refiero, no que no que te sientes ben contigo mismo tanto na parte aceptando a tua parte positiva como aceptando a parte negativa ambas son igual de importantes. Non se trata de, de impoñer eh, positividade, alegría, nin, nin de deixar a un lado as emocións negativas. É o término medio xustamente, aceptar ambas. Léndote un pouco e escoitándote tamén agora na, na entrevista, pensamos, non sei, eh, igual eh, que, que o tema de, de, de, de a xente, de, de o que te rodexa para ti é, Eh, moi importante, nos eh, estas cousas que de, de, vendo aí un pouco na, nas redes sociais e facendo estas estas búsquedas, con los, bueno, de, de repente queremos hacerte ahí dos, dos, dos preguntas de eh, ti si quieres nos contestas decir vale. no, sin ningún problema son <laughs> esperamos no, no pillarte moito fuera de show, como se suele decir pero vale, vale. por un lado ¿quién, ¿quiénes son los mini esclavi? Mini esclavi, eh, mini esclavi son <laughs> é un equipo un equipo de fútbol no que eu incluso xoguei cando era máis pequena tamén, que eu pasei por todos os deportes, son unha muller moi inquieta nese sentido a nivel deportivo. E xustamente agora pois está meu primo pequeno, Lois, está xogando no no minisclavie, por eso son unha gran aficionada porque <laughs> disfruto ver como crece día a día a nivel psicolóxico enfrentándose ás dificultades eh, eh, como eses medos que, que ten pois pois se lle aplacan ao enfrentarse a, a eles e como vai crecendo como persona entonces ya no solo a nivel de entretenimiento o de ocio, ¿no? Sino a nivel de, de personal para él, em, eh, impresionante. No, era por eso, porque buscando eh, una de, de, de os, perfis, ¿no? que, que da de esta presentación, pues pues, son son son eles, ¿no? Y no nos, nos parece muy muy chulo, ¿no? decir, está que eso, ¿no? desde los más pequeños y desde pues también ese fomento, ¿no? de de que muchas veces no de se, quieren separar y no porque tenían que ir ni mucho menos o deporte y a lectura y todo es una forma de salud mental también Y bueno, a otra pregunta, vamos, te, decimos una frase, eh, eh, eh, tía, si tú si puedes, si no, después te, ya nos dices quién, o sea, te decimos nos de quién es y nos dices tú quién es ella. si decimos, se emociona, pénsalo y imagina, facelo, eh, una frase que, que y que mi irmán ten na biografía de seu Instagram, pero no sé de a quen pertence concretamente. No, no, pero por a parte iba por, porque, bueno, una de las personas que, colaboran en ese walk trailer es, es, ela, ¿no? Que es a tu Sí, exacto. Eh, ¿Qué nos puedes decir de ela? Suponemos que una parte también importante en la tu vida. Sí, miña irmán, eh, bueno, mm, o libro nos agradecementos vai mm, unha parte moi importante dedicada a ela tamén. Sí. Miña irmán é eh, esa persona que me aporta serenidade, que me aporta racionalidade cando eu son demasiado pasional, como dicía antes, cando falaba de historia. Eh, entonces eh, é unha persoa que sempre acudo para consello, para o que faga falta, e aparte que é unha persona eh, mm, a persona máis creativa que eu coñecín no, neste mundo. Eh, miña irmán debería dedicarse a todas as artes, debería ser directora de películas, debería mm, ser un poco de todo. Eh, esa persona que ti necesitarías como en, que ti verías como necesaria, non? En pequeñas dosis en todas as casas, que alguien pudiera contar con, con esa pequeña parte de él en todas as casas. Sí. Wow. persona más importante de mi vida. Que, que, brutal, que, que wow, nada, nada, que, que como ti dices, que, que, que ven poder tener una, o, o, o allá, ¿no? Que todas podamos tener una persona así a, carón, ¿no? Que porque, wow, con la negatividad de muchas veces, ¿no? En que en que chove, por decirlo <laughs> suavemente, ¿no? En decir que, que, eso, la necesidad de tener este este tipo de personas, ¿no? De, ese, ese amor de verdad, ¿no? Que, que, tanto se di. Eh, bueno, falando esta presentación, ¿no? Que lembramos que es este este miércoles a, a partir de las 9 en el Centro Social de, de Padrón, eh, Ahí, junto a ti presentan Manuel Guardido Rivero e Manuel Lorenzo Baleirón. Quen son estos uh -huh. dous presentadores, María? Pois mira, eh, Manuel, empezo por Manuel Lorenzo Baleirón porque é o que coñecía desde máis fai, desde fai máis tempo. Uh -huh. Foi un profesor meu de, de historia no, no instituto eh, un dos primeiros profesores os que máis admirei ali porque eran destes profesores que che fan pensar, que che fan abrir a mente, que che fan ser un espectador crítico nas súas clases e aparte que sempre se dulcoraba con, con co sentido do humor que o tanto caracterizaba, ¿no? entonces parecíame super especial contar coa súa axuda neste caso, aceptou e para min foi foi algo moi importante. E Manuel Garrido coñezo de, de, de fai menos tempo, pero, pero é unha persoa encantadora que está facendo o imposible por axudarme a, a promocionar o libro eh, unha persona que desde o primeiro momento contei co seu apoio e que me fixo igual igual de ilusión que estivera tamén presente. Por eso decidí ter dous presentadores e non un solo, non podía decantarme por, por un en concreto. Por lo que dis, e tamén lendo aí eh, as, as profesoras, as profesores a lo largo da túa, da túa vida tamén tan, tan marcado vamos a quedarnos por la parte moi positivamente, non? Falas de tamén unha profesora que se chamaba Rosa, Rosa que te animou a la hora de escribir, non, non sabemos sí. iba, así, non? Sí, Rosa foi unha das persoas máis especiais para min na, na miña vida a nivel de conexión espiritual e, e mental. É, eh, é unha, unha profesora que, que todo o mundo debería valorar como eu o fago e considero que, que é crucial na miña vida eh, sobre todo a hora de forjar a miña identidade no, no instituto. Foi unha profesora que, que me fixo abrir os ollos de cara a moitas cuestións na vida, de cara a innumerables cuestións na vida, e despois que tamén compartíamos moito pois ese, ese amor pola literatura, pola, polo arte, polos libros, entonces é unha conexión que eu non pudo non podo describir, a verdad, moi especial. Un pouco eso, ¿no? Ya te digo, habíamos lido por aí, bueno, non sé, intentar un pouco pues eso, ¿no? Que, que importante porque a, a larga decir, evidentemente, isto é eh, un traballo moi túo, uh -huh. decir, me refiro que, que está feito, eh, es, eh, ti sabrás o todo o traballo que, que leva detrás, pero que tamén está ben, pensamos, e eh, tío faz moito, é eh, de agradecer, no? eh, lembrar a todas esas personas, a todos esos momentos no? na vida que, que acaban marcando, e, eh, eh, bueno, que creemos que tamén é, é importante, por iso, bueno, repetir, animar a la xente, ¿no? A, eh, máis que, bueno, mañá celebramos o Día da, das Letras Galegas, ¿no? Letras, decir, de, sí Pero bueno, que, se, que se apropen a esta eutimia, que si pueden eh, asistan a la presentación, que estén atentas a redes sociales porque estamos seguras que en algún momento va a haber otra otras presenta, presentaciones. Y bueno, si antes de un poco rematar, si ti quieres, porque a alguna cosa, que, engadir o que por no es encantada de que o hagas. Pues mira, eh, mm, gustaríame engadir un gracias moi moi grande porque mm, foi das mellores entrevistas que me fixeron hasta a o agora, unha entrevista moi emotiva e moi moi profundizadora. Mm, na maioría dos casos as preguntas que che suelen facer son bastante superficiais en base á trama, en base aos personaxes, en base a como se orixinou a novela. Eh, descubrín algo novo nesta entrevista, non? Algo algo que profundiza no libro hasta hasta o seu corazón, vamos, entonces mm, Pola miña parte, nada máis que dicir, máis que agradecervos a, a entrevista e o seu contido. Moitas gracias. Nada, nada, de verdad que, wow, gra grazas a ti porque vos, a xente con a que falamos son, son las que facedes posible esta, estas cousas e de verdade que que ani, animarte e animarvos a, a que continuades creando, a que continuades es, escribindo, animar a la xente a que se acerque a esta eutimia e a esta presentación do, do mércoles se, se poden. Eh, uh -huh. Bueno, e para mellor que que rematar con, con otro pequeño anaco si nos quieres agasallar, pues nos, nos encantadas. Por supuesto, claro que sí. Ignoro el tiempo que estuve corriendo sin descanso hasta que lo vi. Yacía de espaldas a mí, tétricamente inmóvil, con su holgada caperuza gris. Detuve mi carrera al instante y valoré sobriamente si permanecer o huir. Sin embargo, algo me contuvo allí. Y de nuevo, ese algo no era el temor o la indefensión aprendida, sino la indiscreta curiosidad. Esa vez hizo algo nuevo e insólito. Desnudó la parte superior de su cabeza y lo comprendí. El largo cabello negro caía perpendicular a sus relajados hombros. Eutimia María Aboy, Oubel, moitísimas gracias e moita sorte de verdade, María. A vos, moitas gracias de verdade. бабушка. Os oh, sapoconchos. Os oh, sapoconchos. Os oh, sapoconchos. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Y unos son grandes y otros valientes, y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. una radio libre. A Calimera. Pues seguimos aquí en Los Apoconchos, el matutino de Radio Calimera. Y bueno, nosotros estamos en, Compostela, pero, pero bueno, intentamos de algún modo estar en, esos sitios donde, donde las personas en, el día a día intentan que, se respeten sus derechos, su dignidad. Decía ya hace muchísimos años un, un poeta, ¿no? Que, que hablaba eso de que de, vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida, es la generosa del sudor, ¿no? Hablaba él en aquel momento, Miguel Hernández, de los terratenientes y, bueno, parece que, mucho ha llovido, pero lo, cierto es que el pasado viernes, el pasado 13 de mayo, en Palma del Río había una manifestación de los 38 de, de Zumosol en, en lucha y la cosa es que son 38 trabajadores que ya llevan 150 días encerrados en, lo que eran las instalaciones de, de Zumosol Palma, 12 meses sin cobrar nómina, un abandono institucional. Sí que parece que este viernes han sentido el apoyo de, la gente que tienen más cerca, y eh, también de, otros grupos. Hemos visto en redes como ha habido mucho apoyo desde diferentes partes de, España, de, trabajadoras y de trabajadores. Y bueno, con nosotras eh, contamos ya con, Fernando Trujillo, él es representante de, los trabajadores afectados de, Zumosol Perogoti. Perogotti. Digo, sobre todo decimos el nombre porque es así en redes sociales como los podéis encontrar y apoyar y dentro de, la distancia pues pues hacer que no que no se sientan solas porque a la larga todas acabando somos siendo esa, esa clase trabajadora que intenta sobrevivir en el día a día. Y antes que nada, muy, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va todo, Fernando? Buenos días, Monti. Un saludo a todos los oyentes y muchísimas gracias por acordaros de nosotros en vuestro programa. Nada, que va. gracias a, vosotros por, porque esa lucha a la larga, ya sé que suena muy tópico, pero acaba siendo la lucha de, todas y de todos, porque, porque eso, vosotros sois muchos eh, trabajadores que llevabais ahí 20 años trabajando en una empresa, tirando adelante, una empresa que, que, presume y que ha presumido mucho de, de, de un montón de cosas y que lo cierto es que vosotros lleváis 150 días encerrados porque de repente un día pues empiezan a hablar que si de ERTES, que si de, que si de fusiones, que si de no sé qué. Pero lo cierto, si no nos equivocamos, es que os despiden, no os dan prácticamente ninguna explicación. Vosotros lleváis ahí 150 días, más de casi 12 meses sin cobrar y la cosa no, no parece que, que eso, que, que hay que esperar a un juicio, pero nadie pone solución. Sí, exactamente. Nosotros estábamos tan tranquilos en nuestra vida rutinaria, eh, pensando ya que todos nos íbamos a jubilar en nuestra empresa. Mm. Y de buena primera, como tú bien has dicho, empiezan a hablarnos que si de ERTE, que si subrogaciones. Tuvimos que dar un curso acelerado de Derecho Laboral y, y ponernos las pilas porque se estaba organizando un buen teatro que es lo que lo único que ha hecho la empresa, sea un teatro ha dicho que nos vendía a la fábrica y al final lo único que ha hecho ha sido una harta ingeniería laboral para dejarnos tirados en la calle sin ninguna responsabilidad y es increíble que las administraciones públicas permitan este tipo de actitudes que se han saltado a torera todos nuestros derechos se han saltado todos los estatutos de los trabajadores y, y nosotros nos hemos quedado con la boca abierta sin trabajo y sin despido es triste, pero es la realidad. Vosotras, si no tenemos mal entendido, lleváis, vosotros lleváis encerrados desde, el 20 de diciembre, como bien decís en redes y como también has dicho en las entrevistas, ahí han pasado muchas políticas, muchos políticos, mucho apoyo, pero la verdad que como se suele decir, soluciones reales, es decir, vuestras familias, vosotras, vosotros, lleváis casi un año sin cobrar, eh, en una situación, suponemos, de precariedad, no, lo siguiente, y, y sin respuestas reales. Exactamente. Nosotros estamos acampados en las instalaciones de la fábrica, en el camping, en, el, techo de, de un aparcamiento de coche y hacemos ahí la vida lo mejor que podemos, si se puede llamar vida, y no nos cansamos de reclamar justicia porque es lo único que ha faltado por allí. Como tú bien has dicho, han pasado por allí todos los partidos políticos de todos los colores le estamos agradecidos que, vayan a visitarnos, como no, pero no acaba de llegar ninguna solución. Nosotros estamos sorprendidos de que este tipo de cosas puedan pasar en la actualidad en, Andalucía, en España, y que nadie haga nada para impedirlo. Sí, porque además eso, hablamos, eh, bueno, hablamos de Zumosol Palma, hablamos de CG Plus, hablamos luego también de la de la, de la empresa turca Torsoz... hablamos incluso de la empresa italiana, ¿no? porque la empresa italiana Perigotti también eh, está metida en este... Y bueno, hablamos de, empresas de un potencial increíble que sin embargo dicen que, que la planta no tiene futuro. Exactamente, es increíble cómo no, puede tener una planta de naranja enclavada directamente eh, en, plenos cultivos de naranjo... como es la, la vega del Guadalquivir, sino es factible una empresa de naranja... en mitad de la vega de Guadalquivir, ¿dónde va a ser? Lo que hay que tener es conocimiento del sector, hacer planes reales de viabilidad y, apostar por el negocio, que es lo que ha faltado a la empresa Sumosol, que desde aquí digo a todos los consumidores que siempre que, que vayan, que tengan pensamiento de consumir productos Sumosol, piensen que es una empresa que directamente pisotea los derechos de los trabajadores y, ellos verán si, toman la decisión de comprar este producto. Yo, desde luego, no lo haría. Sí, ese es un, poder que tenemos, ¿no? Decir que tanto Sumosol como en este caso, pues por ejemplo, saber eso, que cuando estamos comprando, aunque parezca duro decirlo, helados que teza, estamos comprando a la larga Zumosol, estamos comprando Perigoti, que son esas empresas que están detrás de todo esto. Porque bueno, si empezamos ahí a, profundizar, a, profundizar un poco, ¿no? Vemos que si hay que si hablan de una empresa de Brasil, bueno, la cuestión es eso, que aquí se, arma un, un teatro, pero que lo cierto es que hablamos, porque esto además, por lo que nosotras entendemos y tú nos, nos estás contando, es decir, os afecta a vosotras, pero afecta a toda, a toda la población, pero a toda la comarca. Claro, eh, eh la principal actividad de aquí de la zona es la naranja y si esta fábrica no funciona, pues la naranja destinada a industria se tendrá que ir para la otra empresa, la otra fábrica que hay en Andalucía, que es Don Simón, y es ella la que está marcando ahora el precio de la, de la naranja para industria. Directamente se ha quedado con el monopolio y como todos sabemos lo que trae, lo que conlleva el monopolio es el liderazgo de precio y ellos marcan el precio y, y el que lo quiera que lo tome y el que no pues que deje la naranja en el árbol. Eso es lo lo que ha dado lugar a que nuestra, nuestra fábrica esté cerrada. Porque además eso, vosotros estáis ahí eh, para defender eh, vuestros derechos, evidentemente, porque quiero destacar eso, que estamos hablando de, de, justicia legal, estamos hablando de, de, derechos laborales, porque como tú bien has dicho alguna vez, es decir, a vosotros nadie os ha despedido. Nos dieron de baja a nuestra empresa el 10 de noviembre nos dieron de alta la otra empresa que se supone que compró la fábrica. Y digo se supone porque nadie ha visto el contrato y, ha sido toda una pantomina. Mm. Esta empresa nos dio de alta, como digo, el mismo día 10 de noviembre y el 29 de noviembre dijo que rompía el contrato con Sumosol porque le había engañado Sumosol y, y nos dio de baja con efecto retroactivo a la, a la misma fecha, 10 de noviembre. Con lo cual, nos encontramos que ni estamos despedidos ni, ni estamos dados de alta en ninguna de las dos empresas. Estamos, estamos en lo que llamamos el, limbo laboral, de que nadie se quiere hacer cargo de nosotros, incluso nadie dice que es dueño de la fábrica, una situación un poco trambótica porque se puede ir a la escritura y, en la escritura figura que es propietario de, de la fábrica, la empresa Sumos Palma, la propietaria de la marca Sumosol. Sí, porque además eh, vosotras estáis ahí y si no estuvierais más allá de, lo que estáis reivindicando, seguramente vosotras habéis denunciado que se habría producido un desmantelamiento total de, la, de la fábrica. Exactamente, nosotros más que nada estamos para evitar que nuestra empresa Sumosol venda todo el interior de la, de la fábrica con maquinaria y acero inoxidable que hay por allí para coger liquidez y, y esa es la principal función que tenemos allí, que estamos haciendo de vigilantes de seguridad para que si, acaso un juez dictamina por fin que nos tiene que pagar todo lo que nos debe, eh, poder utilizar lo poco o lo mucho que haya dentro para, pagar nuestras deudas. Pues entonces hacíais este, celebrabais este pasado, este pasado viernes una, una manifestación y ahora hace poco eh, en uno de, los de los posts que compartís en redes sociales, ¿no? Eh, denunciabais un poco, bueno, agradecíais por un lado el, eh, apoyo de, las vecinas y, de, muchas organizaciones y de mucha gente, ¿no? Pero os preguntáis, decís vosotras en, ¿de verdad hay que esperar a los juicios? Una empresa deja de pagar y ninguna institución tiene competencias para impedir un atropello así. Incluso, Fernando, te pregunto yo, porque además estamos en momento de elecciones, pero tampoco ni así hay solución. Sí, está claro que la solución la tienen los diputados y los senadores que cambiando las leyes. Si no, si no lo cambian será por algo, será porque hay, hay personas influyentes dentro de la política que no quieren que se cambien las leyes. Es, lo que pasa siempre, que si no cambian las leyes porque porque ellos nos quieren porque hay intereses ocultos. Yo si estuviera en su lugar, obviamente cambiaría las leyes laborales para evitar claramente lo que está pasando con nosotros y que vamos, que es muy fácil de evitar. Tú pones la, ley y, el que se la va pues, a la cárcel con él, ¿no? Es tan sencillo como eso. Vosotros pues ahora, si no tenemos malentendido, estáis uno de... O sea, el, ahora el próximo mes de, junio llega el primer, el primer juicio pero me refiero más allá de, este juicio eh, cuál o sea vosotras estáis reclamando que, se os pague, que está, evidentemente, que, se os reconozca al menos que, si se os tiene que despedir, como tú dices, que, se os despida de verdad, que se os indemnice, porque vosotras muchas lleváis más de dos décadas trabajando, más de 20 años en esta empresa, pero además vosotras reivindicáis que sí, vosotros reivindicáis, perdón, que, que sí que es posible sacar la empresa adelante, que, que, estáis convencidas de que esto es posible. Claro que sí, la, la, la fábrica es viable totalmente. Como ya he comentado, tiene que ser una empresa seria, que conozca el sector y que, y, que se tome las cosas en serio. Como toda la actividad, hay, que invertir en maquinaria, en buenos profesionales, que la mayoría ya, ya, lo, ya estamos allí. Nosotros lo único que queremos es trabajar. Y si por cualquier motivo no podemos trabajar, porque pues procedan a despedirnos y, nos buscamos la vida por otro lado, que, que el mundo no se acaba con un sumo sol, ni mucho menos. Pero, queremos ya quitarnos el lastre este y seguir adelante con nuestras vidas. No creo que estemos pidiendo nada del otro mundo. Sí, la verdad que no, estáis pidiendo nada del otro mundo, aunque parece a veces que por, eso, ¿no? Las respuestas que escuchamos o la, para, parece que sí, ¿no? Porque queríamos preguntaros, tú llevas ahí más, de, bueno, aproximadamente lleváis eh, muchos de vosotros casi casi 20 años, pero por lo que también hemos leído, parece que esto desde, desde, desde 2013 la cosa ha ido un poco ya complicándose, ¿no? Claro, cuando en el 2013 el grupo este turco que es un grupo farmacéutico que no tiene ni idea del sector y quiso invertir en esta fábrica, pues empezó así eh, comprando muchas oficinas en Madrid y despilfarrando el dinero. Eh, en lugar de invertir en la fábrica, en maquinaria y en, y en investigación, como hacen cualquier empresa seria, han ido encadenando año tras año pérdidas hasta que ha llegado a una situación en la que no ha quedado otra que vender. Intentaron vender la fábrica entera, pero no lo consiguieron. En 2019 vendieron la mitad de la fábrica, la, zona de envasado a, otra empresa, a LSF Fluid, y la, la zona de arriba están intentando venderla, pero por cualquier motivo hasta fecha de hoy no, no lo han conseguido. Pero puede que todavía llegue algún, algún comprador que, invierta em, y, empiece con la actividad y, nos dé nos dé trabajo, que al fin y al cabo, como ya he dicho, es lo único que queremos. Y lo primero, lo que, lo que tú también comentabas antes, es decir, que, más allá de que, como tú bien dices, eh, no, no, el mundo no se acaba ni, ni mucho menos con, con zumosol, pero que sí que lleváis 12 meses sin cobrar, sin recibir ninguna indemnización. Estamos hablando, no lo olvidemos, de, aunque fuerais ricos, pero que estamos hablando de personas obreras, trabajadores como cualquiera de nosotras, que nos pongamos en la situación ya complicada de por sí de lo que es, pues eso, vuestras familias, 12 meses sin recibir la, nómina. Esto tiene que ser, por decirlo suavemente, una, una odisea para todas y para todos. Claro, nosotros está nosotros estamos intentando vivir o malvivir lo, lo mejor que podemos. Si es verdad que estamos cobrando las prestaciones por desempleo, porque ya inspección de trabajo fue a hacer una inspección, verificó que no había nadie trabajando y por lo menos tenemos acceso a la prestación, pero son 600, 700 euros que nos dan para mucho y tenemos que, como digo, buscarnos la vida por otro lado, pedir préstamos familiares y cada uno llegando a final de mes como buenamente puede. Eh, eh, hacemos turnos para estar allí en las instalaciones, pero la verdad que también es complicado ya porque aquí eh, en Córdoba está ya empezando a hacer bastante calor y debajo del techo de, de Uralita, de un aparcamiento, pues ustedes pueden imaginar las temperaturas que se alcanzan en pleno día, ¿no? Pues eh, es complicado allí, estar con los niños, con las familias y cada, cada día que pasa es más complicado poder llevar adelante el entierro, pero hacemos lo que podemos y, seguimos luchando mientras que nos queden fuerzas. Te queríamos hacer una pregunta, Fernando, porque si no hemos leído mal, eh, ahora hace también unos pocos días otra otra empresa, otra filial, o no sé cómo decirlo, porque estas cosas relacionada con Zumosol, que también está ahí en la zona, también hay un grupo de trabajadores que que han empezado una, una huelga. ¿Esto es cierto? Sí, como he comentado, en el 2019 el grupo turco vendió a otra empresa la zona de envasado. En principio esta zona de envasado era la que la que le hacía el sumo a Sumosol, pero nuestra empresa le ha dejado, llegaron a, fin de contrato y le ha dejado una deuda de 4 o 5 millones de euros y, y al, fin, al fin lo que ha conllevado a la situación que están ahora en las deudas que tiene Consumo Sol. Hoy han, hoy han empezado una huelga indefinida reclamando también las nóminas, que la empresa no les paga las nóminas mensualmente, sino que eh, les paga con retraso y y lo que están han empezado la huelga para, para también pedir a, su empresa un plan de viabilidad y poner de manifiesto lo que está ocurriendo en su empresa también. Eh, vosotras lleváis eso 150 eh, días eh, con, este encierro, ahora decíamos a la segunda semana de, junio va, a llevarse a cabo el, primer juicio, pero realmente, es decir, eh, para, para la gente que nos escucha y para vuestras familias, es decir, yo, quiero, leyendo sobre todo, decir, esto es algo que, que, tiene que solucionarse. No vemos eso, que pasan políticas, políticos y dicen muchas cosas, pero lo cierto es que para vosotros, aunque esto ojalá llegue a esa solución, es algo que supongo que mentalmente y físicamente os va a marcar para, para, para mucho tiempo. Claro, el daño psicológico está hecho. Nosotros eso no, no nos lo va a reparar nadie. Nosotros podemos recibir indemnización si, si el juez lo estima oportuno, que esperemos que sí, pero el daño psicológico obviamente está hecho y eso es difícil de reparar. Hay personas que lo, lo llevan mejor que otras, pero psicológicamente estamos tocados todos y nuestra familia. Esta es una situación que a, mí, si me lo dicen hace un par de años, yo no me lo hubiera creído en ningún momento, porque yo como llevaba 20 años trabajando en la empresa, pensando que me iba a jubilar ya, y de buena primera se te viene el mundo encima. Es una situación muy dura y que hay que ponerse en nuestra situación para comprenderlo. Es complicado, muy complicado. Y tú que llevas este este tiempo trabajando, que, llevas estos días aquí en este eh, en este encierro, más allá de que lleguen los juicios, ves, ves, pero no, no porque no la haya, sino una solución política, ves que realmente los políticos y las políticas vaya, vayan a ponerse en serio en esto, Fernando? Los políticos, mm, como todos sabemos, prometen mucho, algunos cumplen, otros no cumplen. Hmm. Eh, nosotros lo que está sucediendo dentro de despachos en administraciones tampoco lo sabemos. Mm, no nos podemos olvidar de que son negociaciones entre dos empresas privadas y, la administración tiene un límite. Ellos mm. pueden facilitar las negociaciones, pero la última palabra tiene el dueño de una empresa y el dueño de otra. Tampoco podemos esperar mucho de los políticos. Nosotros más bien ya el que, los que tenemos la confianza en, el juez. El juez, el juez cuando ah, como cuando haga justicia, pues dirá a la empresa lo que tiene que hacer. Y bueno, y como tú bien decías, que, sepamos, ¿no? Como, como ciudadanas y como consumidores o, el poder que tenemos, que cuando, pues aunque sea duro decirlo, ¿no? decir, pero que cuando estemos comprando zumos de, esta marca, de zumo o cuando estemos comprando eh, estos helados de KTC, pues que sepamos eso, que hablamos de empresas, y vosotras sois el ejemplo claro, que os están explotando, ¿no? Como, como aquel ah, famoso anuncio, ¿no? Que vosotras también hacéis referencia, ¿no? Es decir, ese, ese primo os está, os está, os está machacando, porque además, como también decís en alguna de las pancartas, es decir, sois trabajadores, pero no, no sois primos, es decir, que vosotros lo que estáis pidiendo es, dignidad, que se respeten vuestros derechos y que, y que se paguen lo que, lo que, lo que os deben. Exactamente. Eh, solo lo que está haciendo es quedándose nada más que con las marcas comerciales, se está librando de, de todas las la, que, la nuestra, la de Palma del Río también la de Pernigotti de, chocolate en Italia, lo único que se quedan es con las marcas, luego llega a cualquier otra fábrica, le dice que el envase ellos ponen su dinero y le envasan, ellos no necesitan fábrica ni, ni crean empleo, lo único que quieren es explotar la marca y eso es lo que están haciendo y es una pena que, que destruyan tantísimos puestos de trabajo y, y las administraciones no le pongan impedimento. Han recibido muchas subvenciones y de buena primera cierran la fábrica y nadie le, le piden explicaciones. Eso también es un fallo muy gordo que tienen las administraciones. No, no da subvenciones a fondo perdido, sino exigir. Y cuando una empresa que ha cobrado subvenciones eh, decida cerrar, porque devuelva todas las subvenciones que se ha beneficiado. Pues sí, esas, esas cosas que parecen sencillas y elementales, ¿no? Pero que, tantas veces no, no, no se llevan a cabo. Vemos que vosotras sí que, bueno, que vais a seguir ahí en, esta, en estas luchas, en estas movilizaciones. Hemos visto, pues eso, ¿no? Que incluso os, planteáis ir hasta, hasta Zumosol en, Madrid, pero bueno, ahora, como tú bien dices, ¿no? Al menos esperar que, que, estos juicios empiecen a, daros la razón ya ya pagaros. Sí, nosotros no vamos a, a, deponer nuestra actitud. Mm, queremos ir a Madrid, como tú bien dices, también hay pensamientos de ir Parlamento de, Europa, por lo menos al visibles visible a nivel europeo nuestro problema y que, y que, y que sepa todo lo europeo lo que está pasando aquí en España. Que como yo ya he dicho antes, yo que no, no comprendo cómo puede eh, suceder este tipo de cosas en un país civilizado. Es una cosa que se puede arreglar muy fácilmente con leyes claras y contundentes y, eso es lo que nos falta, leyes claras y contundentes que eviten este tipo de atropelías, porque no tiene otra palabra lo que está pasando aquí, son atropelías saltándose todos los derechos que tantísimo trabajo nos ha costado conseguir y, no pasa absolutamente nada. Pues sí, la verdad que, que te escuchamos y, y, por desgracia decir nos sorprendemos y no, ¿no? Porque a la larga, pues eso, como tú bien dices, colores, partidos, todos pasan, todos dan palmaditas en la espalda, pero lo cierto es que lo que tienen que hacer más allá de que estemos hablando de, un contencioso entre empresas privadas, pero para que no se llegue a estas cosas es, pues eso, eh, legislar pensando en, las, y los trabajadores, que es lo que somos la gran mayoría, y no en, llenarse los bolsillos con las grandes empresas. Exactamente. E-, en, en nuestro país lo que hace falta es un partido político que defienda a los trabajadores, que somos la gran mayoría. No estoy hablando de ningún partido obrero, un partido para todos los trabajadores. No creo que sea tan difícil hacer eso. Pues, pues no, nosotros tampoco pensamos que no, pero como, como vemos <laughs> hace ya mucho tiempo, parece que no, que no, que no, no es tan sencillo. Y bueno, nos queríamos un poco también preguntar cómo suponemos que, a pesar de eso, de, ser todo muy duro, pues el, el viernes también es una forma de, de notar que no estáis solas, ¿no? que no estáis solos. Exactamente, nosotros Organizamos esta manifestación para sentir el respaldo tanto de nuestros vecinos y vecinas como a nivel de la comarca, incluso de gente que ha venido de, otras provincias, que a través de las redes sociales se está difundiendo mucho nuestra causa y nos estamos sentido eh, sintiendo muy apoyados por las redes sociales. Nosotros lo que queremos es que que esto no vuelva a pasar y que a nivel nacional se visualice nuestro problema, que todavía puesto a trabajo que los medios de comunicación difundan nuestro nuestro, nuestra causa. En la manifestación hubieron muy poquitos medios de comunicación a nivel nacional. No entendemos cómo, cómo no se hacen difusión de esto. Bueno, pues pues ahí sí que sí, sí pues voy a ser un poco crudo decir, pero yo, yo algunos años que llevamos en esto en esto de los medios, pues pues larga por, por desgracia, es decir, el interés ahora es vender elecciones, vender confrontación, vender y, olvidarse, por, por desgracia, de eso, de, de, de, vosotras y, de tantas trabajadoras y trabajadores que, lleváis tanto tiempo, pero que en este caso es eso, es decir, os han dejado, como vos bien decíais, hace ya unos meses sin, sin Navidad, os están dejando sin, sin, poder disfrutar, os están dejando sin, sin vida, aunque esto pueda sonar duro, a, a, 38 trabajadores que lo que estáis pidiendo es que se os respete vuestros derechos, que se os pague y que lo que queréis es trabajar. Algo tan, <laughs> tan, tan elemental, pues, pues eso, ¿no? Que, entre todas, nosotras desde aquí ya, ya lo decíamos cuando que, somos un medio pequeño, vamos a dar toda la difusión que podamos, estamos intentando ahí y animar a toda la gente que nos escucha, a la gente que, en redes sociales está, que sobre todo a esta gente también, ¿no? Que, tiene mucha, mucha influencia en redes y no en redes y ya pensamos en deportistas y pensamos en otra mucha gente que a veces, eh, por desgracia, es decir, el, un retweet, una chorradita de estas de, cualquier persona con un poco de, relevancia, acaba pesando más, por desgracia, que la, que la lucha en las calles. No debería ser, pero digo porque si, si que también desde de, esa parte, pues que, pues que se comprometan y, que demuestren el, apoyo real, ¿no? Porque, porque eso también a la larga va a hacer que, que como tú dices, que que bueno, que, esperamos que el juez sea, sea razonable, pero que pase lo que pase, que, no caiga, que no caigáis en el olvido. Exactamente. Es importante mantenerse vivo en las noticias y que no se olviden de nosotros, porque desgraciadamente nos olvidamos rápidamente de las noticias. Cuando salta una noticia nueva, nos olvidamos de las anteriores, pero en ello estamos. A través de las redes sociales intentar de que estemos en el candelero, como se dice. Pues de verdad que por, por nuestra parte Gracias, gracias en el sentido del ejemplo, de la lucha, de ya, ya sé que eso sirve de poco, pero, pero de verdad que, hay, que es un ejemplo a seguir, ¿no? En el sentido de, ojalá nunca, como tú dices, se repitan estos casos, ojalá y no ojalá, es decir, que, las leyes hagan, nunca mejor dicho, justicia y se, os pague lo que, lo que se os tiene que pagar y se, que hay cosas que, como ya bien decíamos y tú has dicho, no, no se van a, poder pagar porque no, no todo el dinero, por desgracia, lo, pero por lo menos que, vuestros derechos, que vuestras indemnizaciones, que, que, que, se os pague, que se os reconozca y que, como tú dices, podáis seguir viviendo e intentando trabajar con, lo complicado que, es todo eso. De verdad que por nuestra parte, gracias, todo el apoyo que, necesitéis aquí estamos y, si tú, bueno, tanto a ti como a los compañeros, como a las familias, de verdad expresar nuestro más, más sincero apoyo, agradecimiento y si tú quieres añadir cualquier cosa, nosotras los micros son tuyos ahora y siempre, de verdad, Fernando. Como, como ya he dicho, agradecer a, ti, Monty, y a tu programa, que, os acordaréis de nosotros, y a todos los oyentes que nos estén escuchando, que nos apoyen en, nuestra plataforma por las redes sociales, de trabajadores afectados sumo sol Pernigoti, que les den a me gusta y difundan y compartan toda nuestra historia, a ver si entre todos podemos hacer que nuestra, nuestra causa llegue lo más lejos posible. Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad a, a vosotros, eh, mucho mucho ánimo, que es lo único que, podemos enviaros, es decir, y, que gracias eh, de, verdad y, y que, que todo esto lleve a ese buen puerto que nosotros que, se respeten vuestros derechos y se os pague lo que lo que se os debe y se reconozca eso un ejemplo que sois de dignidad una un abrazo muy, muy fuerte y mucho ánimo tanto a ti como para el resto de compañeros. Gracias de verdad, Fernando. Muchas gracias, compañeros. Hasta pronto. Radio Alternativa. Verde esperanza de olivo, blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido. En la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio Andalucía despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Las raíces de tu tierra viven de la inteligencia de aquellos que dejaron sin voz. Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Cuánta sangre te han robado, cuánta tierra las mano mi falso soberano. Cuánta vida en el camino, cuántos sueños destruidos, ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la bandera, colores de esperanza y paz. Y libre. una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. pilar. Os sapoconchos, ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. Tempo. Tempo. Contamos cos instrumentos de medición máis precisos para calcular o tempo. E aínda así, esváranos entre as mans. O tempo é o máis prezado dos minerais. O tempo non pasa ao mesmo ritmo aquí que en Marte, cando rimos ou nos aburrimos. O tempo non é máis que un longuísimo caderno pautado onde ir debuxando o que despois será Memoria. E que é iso da memoria? Proxectar unha película dentro da cabeza Unha e outra vez Unha e outra vez Ata que a cor se dilúe E aínda así Gardar a máis pequena das matrioscas Ben fondo para non abrila nunca. A memoria, un preludio do esquecemento que dura apenas tres segundos. aquí nos Sapo Conchos o Matutino de Radio Calimera y bueno, ahora tenemos una convidada de, de ultimísima hora, eh, casi un atraco que estamos eh, facendo y es porque, bueno, escoitábamos un tema que, ya tiene unos años que, se llama Tres Segundos el que a nosotros nos gusta moito, es un tema de, de a banda nos de los últimos temas de, ese nuevo disco que, que, sacaron adiante en abril y e que ahora hay unos días eh, publicaban Cobiza, que es el último eh, single de este, este nuevo trabajo, ellas son a banda de la ellas están esta esta noche aquí en Santiago de Compostela, en el Teatro Principal, que quedan poquitas entradas, pero creemos que aún hay posibilidades. Ahora ella no lo va a confirmar si, si os sabe. Eh, bueno, que si todo va y ven, ya nos está escoitando Xiana Lastras. Ella es voz de, de la banda Loba. Y antes que nada, muy buena tarde, Siana. Hola, muy buena tarde. Nada, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, graciñas por, a, por aceptar este este atraco que ya sabemos que estáis ahí no no, no teatro ya, ¿no? Pre preparándolo sí, todo. Sí, xusto estábamos agora descar descargando as cousas do coche que eu por esta chamada ves estou librando, niso veume ben. <laughs> Ben, ben, no, que coste que non estaba preparado, que non nos miren mal as túas compañas, pero bueno. <laughs> Nada, que, que, que, que ti precisamente, ¿no? Venís de, de tocar en na, na casa, ¿no? En, en as Pontes o pasado sábado y agora aquí en Compostela con este Xabón Lagarta, supoñemos que, que moitas ganas e, e tamén moi contentas do, dos, dos últimos concertos, Sí, Sí, a verdade que sí, sobre todo da enerxía da xente, que como está recibindo o disco novo, tanto en Nigrán, que estivemos aí dúas semanas, como nas pontes, non, unha semana e algo, xa non perdo perspectiva do tempo. <laughs> <laughs> en eh, as pontes, pois nos dous sitios, a verdade, houve un ambiente moi moi bo e unha moi boa recepción. Agardamos que hoxe en Santiago, que tamén unha das nosas casas, non? Pois, pois que sexa que sexa igual, polo menos, polo menos igual. Este Xabona, Lagarta es ya eh, eh, cuarto disco o cuarto trabajo que, le vais a adiante cuando realmente lleváis desde 2017, con esa relación con la música, con la poesía, con la lengua. que ¿Qué vais a, qué vamos a trobar en, este nuevo disco que, que sacaste en abril? Eh, verdad verdad que como venís, sí que es cierto que vamos cinco años, este hacemos este cinco años y es cuarto trabajo. Un deles era máis curtiño, era un EP que dedicamos a Xela polas letras galegas o ano pasado, pero bueno, levamos un, un ritmo vertiginoso de, <laughs> de, de traballos discográficos. Bueno, so, como somos unha das bandas tamén que eu creo que nese sentido tivemos sorte, porque incluso en épocas de, de pandemia, non? Pois tocamos bastante, e xusto Fábrica de Luz saíra eso, un poquinho, uns meses antes, xusto de que nos fechasen, eh, pois decidimos que para este verán, que sería como o verán así un pouco de volver á normalidade, non? Ou iso se espera, pois que estaría ben eh, bueno, sacar algo sacar algo novo e comezar a xirar como nos vellos tempos, vendo a cara a xente, non? Que, que a xente de pé e todas esas cousas e, e aí estamos con ese xabón lagarta. Un traballo que, que digamos, é un pouco un, un, un camino lógico, ¿no? Es decir, eh, comenzábamos escoitando este, este tres segundos porque Bueno, ya sé que seguramente isto se dite moito, pero para nós, aínda que, que último traballo e sobre todo os anteriores que, que sí que recoñecemos que hemos escoitado bastante, nos parece que, que, que están moi ben elaborados, ¿no? decir, pero, pero creemos que sois unha unha banda de, de directo, non? sempre o decimos que, bueno, pensamos que nunca nos fai moita xustiza, non, o, o que despois escoita no disco, sobre todo en canto a a enerxía, non precisamente, porque mm. creemos que temos máis unha enerxía moito maior no, no directo. Estamos contentos nese sentido con este, con Xabón Lagarta, porque sí que traballamos un pouco máis parte toda de produción e de mesturas, precisamente para conseguir un pouco como a sensación, non? De que non xa tanta diferencia que nos facemos no escenario e despois escoitas o, o disco, bueno, creo que creo que o conseguimos. Nese sentido que é como máis redondo de todos hasta o momento, non? antes de que, de que te, te, te deixemos co continuar, eh, antes te faremos un par de preguntiñas, pero sobre todo para la xente que, que nos escoita, eh, convidales un pouco a que esta noite estén aí, ou si no, 4 de xuño que tamén estáis en Vigo. Sí, nos dous sitios. Aquí están case todas as entradas esgotadas, pero como hai dúas cousas, aínda quedan algunhas, sobre todo así soltas, non, non, non hai moitas xuntas, pero si, si hai en algunhas, en algunhas entradas, e despois sempre hai que xogar co factor de que, bueno, como sempre que os, que os concertos son de balde, non? Mm. Pois haberá seguramente algunha persoa que ao final pois non pois non veña. Entón, xente daqui de Compostela que non vos cause moito trastorno desplazarvos ata ata o teatro, pois eu se tedes ganas de ver o concerto, eu faría, <laughs> porque eu creo que sí, que ainda vai entrar xente. thank you la la la la la la, eh, pues quería, te podríamos hacer una, una, una pregunta ya de, de, las últimas. Este, este trabajo, es decir, este chabón Lagarta es es un trabajo que, que llega para, para reivindicar muy cosas, ¿no? sobre todo ese, ese trabajo de, las mujeres lavanderas pero un trabajo que también eh, corresponde, ¿no? porque vos como grupo eh, quitando de a un bombardeo a ir a calquer iniciativa xusta pola lingua, por, por, por grupos máis máis desfavorecidos, eh, sempre estades aí presentes. Sí, intentámoslo, porque, a ver, sempre sempre dicimos que nós, eh, a nosa música intentamos envolvela, non? Nun envoltorio pegañento, como nos decimos, non? Con música, <laughs> bueno, eso, que se pegue, que, que convide a bailar, a cantar, pero detrás desa música sempre tentamos que haxa un mensaxe, unha mensaxe de calado, non? De algún xeito. Sexa porque pois porque algo que nos acaba de pasar e que nos encantou, pero tamén sobre todo, pois como ben ti dis, o sea, pois temas relacionados co ecoloxismo, ca memoria histórica, ca lingua, co feminismo, non? E con moitas outras problemáticas a nivel social que nos, bueno, que nos interesan. Entón, Evidentemente, nos facemos iso coa nosa música, porque tamén nos, ou tentamos ser persoas comprometidas a nivel persoal. E por iso é que cada vez que que alguén non que nos pide que colaboremos ou que botemos unha má, no que poidamos, pois estamos dispostas a, a facelo con todo o gusto do mundo, claro. Pero, y, vosotras que ya habéis sido incluso este año eh, chicas de, calendario, es decir, ¿a qué, ¿a qué aspiráis más? <laughs> Bueno, chicas de calendario, ainda nos queda mucho, eh? <laughs> Mucho, por, por Sí, sí, sí. Hay muchas conquistas ainda que, que conseguir. E supoñemos que, que comentabas ti, ¿no? decir, mo, moitas ganas de, de, de este xa casi verán que, que estamos vivindo de, de, de, de xirar por aí con, con o disco e compartir con, con o público, non? Sí, xa, xa nestes concertos, mira que levamos pouquiños, porque só levamos dous, xa foi unha diferenza moi grande, porque xa ves a, a xente que se anima a estar sen a máscara, que se erguen para bailar, entón é moi diferente, non ver caras e ver esa enerxía que ver a todo o mundo sentado na cadeira sen poder moverse, con, con a parte ocos, non? Entre persoas e persoas, sen poder estar xuntos e xuntas, sen verlles as caras, en ese sentido xa son estes dous que levamos, xa se notou, vamos, moitísimo. Así que supoño que cando sexan os de máis entrado verán, vaise de máis ao aire libre, non? No que aínda nos sentimos un entorno no que aínda nos sintamos máis seguras e máis seguros, eh, pois eu creo que vamos que que sí, que teremos outra vez como sensación de antes de, non? De volver, de volver ás orixes. De, decir un poco para que nadie no, nos mire muy mal que cuando hablábamos de, de chica de calendario porque o grupo como tal eh, salíais este mm. año en un, un, calendario que hicieron desde el Instituto de Castro de Castro a sí. no era un poco para, <laughs> para que nadie no, nos mire muy mal. <laughs> Sí, claro. <laughs> si no lo sabes, sí, pues queda raro. Sí, sí, sí. Pues, que tiene las redes sociales que acaban traicionándonos un poco a todas y no Nada, pues la verdad es que podríamos estar un más este tiempo ya eh, ya hemos dicho un poco ahí que, que, es esta que sea un anticipo de, una entrevista con, con, con calma eh, que, que seguro que va a dar va a dar lugar a, a, iso. Eh, nada, que si tú quieres engadir cualquier cosa encantado encantada de que o fagas, de verdade, Xiana. Non, pois animar simplemente a xente, como ben dicías ti antes, que despois o 4 de xuño estaremos tamén no Terraceo, en Vigo, uh -huh. eh, bueno, ademais de ser xustos os días coinciden moitísimas cousas por esa zona de programación musical, así que nada, animamos a que venga ao concerto, que prometemos que que o que lo faremos pasar ben cando men. Con, con, con que tema no, nos vamos, eh, Xiana? Ai, pois que difícil. Non sei, ah, bueno, ah. dixetes que puxerades tres segundos e cobiza, non? Pois sí, sí. eu creo que marcharía con Tribo, porque é unha canción, bueno, que convida a unión, non? Uh -huh. E a colaboración entre todas e todos, é unha canción optimista, sí. e ademais, bueno, pois lévanos un pouco tamén a ese universo das lavandeiras porque quixemos construir toda a letra con, bueno, con metáforas, non? Que levan a ese universo precisamente, así que creo que o máis ha caído para presentarse a Bon Lagarta. Pues nada, lembrando que eso, que, esta noche a partir de 8 8.30 media aquí en Santiago de Compostela, después o 4 de junio en, Vigo, que estéis atentas también a las redes sociales, porque ahí van a ir publicando todas las próximas citas. Eh, como Xana mismo nos decía, pues nos vamos, como diríamos, en Cataluña, de donde yo vengo, haciendo convoy o facendo tribu. verdad verdad que muchísimas gracias <laughs> e, eh, eh, suerte Siana. gracias. Gracias a vos, un bico. Un bico, chao. Alinés. Alternativa. Continuamos aquí no Sapo Conchos, o matutino da Radio Calimera E ben, agora que estamos a, a piques de celebrar o Día das Letras Gallegas Esta 17 de maio Ese día de festa, de, de confraternizar De utilizar máis que nunca e que sempre a nosa lingua A lingua galega Gústanos rendir donaxes en vida rendir muy heraches, como dirían las compañeras de la librería Lilith, eh, a, las poetas vivas, eh, una poeta, una mujer, una loitadora, una esperanza, una una luz, como es Luz Fandiño, queremos para elas, para vos y también para ella, un pequeño agasallo en forma de, de grazas por estar ahí cada día escoitando sapoconchos, por estar ahí. cada día Trabajando por un mundo Mayor. un mundo donde caiban todos los mundos, Donde ninguna persona. sea de más. Y donde no falte ninguna menos. Un homenaje también eh, una lembranza para Tile, que ahí ahora nos dejaba asesinada por lo que fue su marido marido la isla de Tenerife. Para ella y e para también todas esas mujeres que, que no están o las que también están encerradas, las personas encerradas por la salud mental, las que trabajan casi escabrizadas en la sociedad actual y en, la, en el Estado español actual. Para todas ellas, para vos, por este día las letras gallegas xeo de, esperanza, de reivindicación, e de compartir, sabiendo que desde a todo o podemos. Vaya este Pequeño Mullerache, Donache, a luz Fandiño. Escoitaremos alguna de las das súas poesías en su voz, también alguna de súas anécdotas, escoitaremos también o tema Luz que le dedicaba la cantante Seth Ses a, a Luz Fandiño. Escoitaremos también Loitar Cantando, un tema que hicieron la gente de Acordereita el 8 de marzo de 2021 basándose, baseándose en poemas de, Luz Fandiño. También queremos escoitar una escolma que hacen desde el colegio el Centro de Educación Infantil y Primaria de Ascobas de Meaño, donde a, a rapazada faen una lectura de, de poemas de Luz y otra otra escolma que, que Fizo eh, o, artista Guille LP donde a, lembrando eh, un pequeño monólogo que ella hizo que también vamos a escuchar que se llama Yo soy una burra, yo no sé hablar eh, donde lembraba a pues eso o que moitas persoas tiveron que vivir por por seguir falando a lengua, lingua, o, galego. Para vos, para todas, de verdad que adiante, que sexa una boa tarde, que disfrutade, que estemos todas buscando y e trabajando desde a cooperación para que no haya abusos para las trabajadoras y los trabajadores como no caso que hemos escuchado de los compañeros de Palma do Río que podemos hacer cosas más allá de difundir no comprar a Zumo Sol no comprar os helados de KTV eso también es reivindicación pero ven nosotros informamos a eh, cada quien que faltaba menos, que decida. De eso intentamos hacer. Informar, dar puntos de vista y que cada quien después decida, porque de eso se trata, de ser entre todas una sociedad donde cualquier criatura pueda tener una vida plena, feliz en paz. la vida, a vida, que a cada quen desde o respeto le pete. Graciñas pola escoita. Luz Fandiño. Ri, brum, crash, pro, roxen as máquinas no mundo do progreso engulindo home avanzan con furia con apetito insaciable. Roen, destruen, construen, roen, roen con tal ansiedade que máis que máquinas semellan homes. Repinican as campas, estouran as bombas e festa na aldea. As mozas engananadas cun fresco arrecenden na erva e festa na aldea. Fumegan as parrumeiras, os nenos brincan na eira e festa na aldea. A ave nocturna, con fins lucrativos, aproveitando o balbordo, prendeulle lume ao monte da aldea. Silencio. Na árbore o vento asobía, na pedra o vento é unha queixa, no cemento o vento é un berro, e no meu corazón o vento é unha cantiga. Para vos, que sabedes moitísimo de matemáticas, pero non entendedes a linguaxe dos sentimentos. Tendes as almas pechadas. Topas que andades a sobor da terra. A materia compréndese comprendendo a fermosura dunha noite de luar, unha árbore, unha pedra, abrir as fiestas dos ollos, que ata nos números hai poesía, e se non lle vedes, botadelle un chisco de fantasía. Meu amado, meu amigo vento, sabes canto amor teño para ti no meu peito? Meu amigo, meu amado vento, máis deixa caer na terra o tan preciado elemento. Meu amado, meu amigo vento, que se enchan as veas de regos e ríos, que reverdeza o xale das campiñas, se Clementa, amado amigo, se me queres, eu deixo onde chupido. Queresme, te. Atacando? Os soños non se mercan, é unha das bucas cousas que non custan cartos. Os soños máis hermosos e osados son os soños dos desertados, aos que todo lles foi negado. Reen nas miñas entrañas os berros silenciados das mulleres asasinadas, das mulleres violadas, das mulleres torturadas, das mulleres viudas, das mulleres emigradas, das bellas mulleres que son apartadas nun asilo como dun trasto bello que estorba na súa propia casa. Xandarei as chagas, inda que fiedes fino, de vos non me fío, de vos desconfío, con vos non me lío. Tres abeleiras plantei eu, tres abeleiras e unha nogueira. E polo val da Maía as campás de Bastavales escachaban de xisa o verme co sacho. Chas, chas, cantaba o sacho na terra viva. Chas, chas, con meu esforzo a nosa terra dáballe vida. Non todos os que sofren choran, nin todos os que choran sofren. Aí va aguas que deixan furcos nas facianas, e outras que secan as fontes das arterias. Queiman nos meus beizos cando digo nai, cando digo amigo, cando digo orballo, cando digo amor. Nai, orballo, amigo da flor de amor que non pide ren, frato de ternuras que non por parir se ten. Unha nai é unha lección, en deixa máis é lei. Cando vexo unha folla en branco, aínda que só sexa polo dorso, escollo o meu desexo de escribir algo. O mesmo que lle sucede aos grafiteiros, que deseño de plasmar o lume que levamos dentro de nós. Non hai mentira que non teña esa parte de verdade, nin verdade tan absoluta que non se poida dividar. E sen a dúbida, como saber o que é mentira ou como saber o que é verdade? Despois dunha forte tormenta en outra mar, amar o mar, iso sí que é amar. Inda que se burlen de min, eu tamén sosteño que as pedras tamén teñen vida. Contraen doenzas e tamén, e tamén gardan secretos. Cantan, ríen, falan e choran. Gardan nas súas entrañas segredos. Indan que moi pouco saban velo. E ainda menos entendelos. No planeta Terra, estí Galiza verde parcela, orxía de cores, onde o sol Vi co espello secular das pedras. Danza choiva mai niño, co vento envolto en ceos de brétema. Enchegan os pulmóns o verde arrecendo da sangre da erva. Aspiro. E nunca me sancio de tal esencia. Doces son as laranxas do meu laranxal, máis doces son os olliños que me están a enamorar. Galloupo os cabalos teibes polo monte até do galloupar, inda máis galloupo o meu corazón, cando na miña porta vexo de parar. Eu vou repartindo bicos pola erva moradeira, para que maña cedo collalas na fatigueira. Olliños, olliños que me embelesan, a luz que desprenden deles, deixos en luz as estrelas. Unha fotografía é máis cun cacho de papel. É un tempo detido que nos fala do que foi e xa non é. Que chova, que arrolle, aínda que eu me molle, que a terra ten sede, que arrolle, que trone, para que abran as fervenzas, para que se enchan os ríos, para que non sequen as fontes, que chova, que arrolle, aínda que eu me molle, que a terra ten sede, que arrolle, que trone. daquelas mulleres valentes Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes Arriscadas, insumisas, generosas, elas son Arriscadas, insumisas, generosas, elas son As miñas raíces Eu quero vivir soñando, le, le, Eu quero loitar, lindo, le, le, le, el quiero desnacer loitano. Pues nas meus le levo, levo implantado elevada en mi tiempo. Regaladme las flores de un libro de poesía más hermoso y a mesas elevada en mi tiempo. Guasuas espíritu. lelele Eu quero loitar cantando Eu quero morrer sorrindo lelele Eu quero desnacer loitando Eu quero vivir soñando lelele Eu quero loitar cantando Eu quero morrer sorrindo ja ja ja Eu quero desnacer loitando Pois mira A cuestión era ridiculizar a todo e a toda canta xente falara en galego. Eu tiña unha amiguinha que era de Angrois. E viña todos os días andando dende Angrois a Sar. E tiñamos a dúas monxas como non e unha quería ir de monxa. E entón a rapaza falaba todo como era lógico en galego. Entonces esa boa muller mm, que facía? Ensañábase con ela, porque además nos pervertía a nosotras. Eh? pegaba pegáballe nas mans que ás veces Saíalle sangre dos golpes. A rapaza non se lle escoitaba un laio, pero os lagrimóns e que era, era horrible. Cando a mandaban a ela, bueno, repetir a, a lección, ela misturaba, misturaba galego e castelán para, porque Claro, querían que falara en castelán, non? E, e esa nena ou sea, eu puxenme, bueno, o das orellas de burro, eran grandes, eh, de cartón, e detrás, xa digo, un cartaz onde decía, yo soy una burra, yo no sé hablar pero a, o resultado era eu non sei falar porque falo en galego porque falo no que me falan na miña casa chegaba a casa e automáticamente tamén diría a miña familia son uns brutos todos porque non saben falar eh? e, eh, e eh, eh, logo toda, toda a aldea. E aí era, era o machaque, a tortura, porque é unha tortura, esa rapaciña pudo medrar co eh, mm, renegando a súa raíz, a súa casa e a sí mesma. E éramos moi amigas, pero claro, logo de eso, ela viña e claro, escoitaba a min que eu falaba en castelán. Entendes? Entón, vaya, ela quería, pois, ser xente. Porque falando en galego non se era xente. ¿Y por qué nacir meu rapaz Porque os rapaces estão vila dime a praza e xa dicían, oi, aí ven luz, hai que ir buscar unha cadeira. Abrigábanme, pero de verdad que me cuidaron como si foran os meus netos e netas. E como eu non vou estar de acordo con eles? Sabedes que o capitalismo só pode sosterse coas armas coas guerras, coas masacres. Todas as amiguinhas que teño e que son todas novas, que non hai unha da miña idade. E nas manifestacións, sí que vou e que me enfrento á policía. Encántame. Ustedes teñen o traballo gracias a nós neniña, sí, é un xeito vingativo porque as rapazas e rapaces que lle dixeran non todo o que lle eu digo, senón calquera protesta machacanas. Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados Para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos Son a poeta de aqueles aos que todo lles foi negado Eu son a poeta de aqueles que sobreviven do emprestado A poeta analfabeta, a poeta dos deserdados Eu son a poeta de aqueles aos que todo lles foi negado Son a poeta de aqueles que loitan por sair de escravos son la puerta de aquellos que sobreviven tu emprestado. Para los que nunca se ficharon previos ni nunca son publicados. vidas para liberar as miñas arterias Non quero facerme escravada. todas quixemos ser luz. Miña aboa, miña nai e eu, un berro herdado. Gracias a estas dúas mulleres, eu son o que son. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sen campeón. Radio Calinero. Alternativa. Os sapoconchos, ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>